De fet, fins fa algunes setmanes alguns veïns han estat sense calefacció ni aigua calenta per les filtracions d'aigua que impedien el correcte funcionament de les calderes. Aquests habitatges en dret de superfície corresponen a la promoció coneguda com el nom de Casernes 2. Reguesa es va fer càrrec de la construcció quan la promotora anterior va presentar concurs de creditors. La il·lusió inicial s'ha transformat en desesperació. Els efectes estètics comuns de qualsevol habitatge nou s'hi han sumat d'altres més molestos, com persianes trencades, maleïment tèrmic o humitats. El problema més greu és la mala impermeabilització de l'edifici. Segons els veïns, quan plou, el terrat es converteix en una piscina. L'aigua es filtra per les rajoles i baixa per l'interior de la finca. Pel camí provoca humitats i goteres als habitatges i també inunda el, el pàrquing i els trasters. El 5 de març, els bombers van haver d'obrir aquests forats per evitar que l'aigua que s'hi acumulava ensorrés el fas sostre. L'endemà, un tècnic de la construcció hi va instal·lar aquest sistema de drenatge casolà. Des de llavors el Xavier espera una solució. En aquesta promoció de pisos, Reguesa ha detectat més de 700 incidències, la meitat de les quals s'assegura ja estan resoltes. La constructora diu que només el 4% correspon a problemes d'impermeabilització i es compromet a que l'abril ja estaran solucionats.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 El govern municipal ha presentat al Consell Plenari del Districte de Sant Andreu tres mesures de govern que s'impulsaran des del districte. Una d'aquestes mesures contempla el poder ampliar els programes socials que s'inclouen dins el Pla de Barris del Bon Pastor i el Baró de Viver durant tot l'any 2014. I és que l'any 2010 es va iniciar el Pla de Barris en aquests dos barris del districte. Enguany és l'últim any de vigència d'aquest pla i des del govern municipal es considera necessari ampliar la durada dels plans socials i sociolaborals per tal de poder donar resposta a les necessitats dels veïns de la zona, tot treballant per millorar la seva qualitat de vida. Així el que es fa és eh, repartir de manera més adequada els fons previstos per a aquest tipus d'accions, durant l'any 2013 per tal que també es puguin dur a terme l'any 2014. En total es destinaran més de 352.000 euros a aquestes iniciatives que es distribuiran amb un 60% aquest any i un 40% l'any vinent. La continuïtat dels programes amb posterioritat al 2014 s'anirà dotant en exercicis futurs. En concret, els programes es destinen d'una banda a dones, infants i joves i de l'altra a itineraris, participació i mediació, com per exemple programes de mediació com comunitària i veïnal, promoció de la participació ciutadana, dinamització i senyalització d'itineraris en espais cívics i d'ús esportiu, programes d'interculturalitat mitjançant les, do les dones, activitats extraescolars i dinamització d'infants i joves, entre d'altres. Aquests programes els gestiona la Fundació Privada Desenvolupament Comunitari. I hem de dir que l'any 2010 aquests dos barris del districte de Sant Andreu van ser beneficiaris del Pla de Barris amb una inversió prevista de més de 17 milions d'euros aportats per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta iniciativa va en línia amb una de les prioritats que s'ha marcat el govern municipal per aquest mandat, que són les polítiques socials que han d'ajudar a cobrir les necessitats i millorar la qualitat de vida dels veïns de la ciutat. Una altra iniciativa municipal presentada al plenari són els actes commemoratius de l'aniversari del pintor andreuenc Josep Verdaguer i Coma. Aquests actes es donen amb motiu del cinquè aniversari de la seva mort i el 90è aniversari del seu naixement. Les accions commemoratives de la figura del pintor s'articulen entorn a una exposició a l'espai Josep Bota, que es farà fins a finals de maig i principis de juny, coincidint en el temps amb el 90è aniversari del seu naixement. També es duran a terme altres activitats com són visita als murals de Verdaguer, de Caralps, Vall de Cardós, taula rodona o conferències sobre la vida i obra de Verdaguer i activitats didàctiques i divulgatives amb escoles i entitats, entre d'altres. El pintor andreuenc Josep Verdaguer i Coma va néixer a Sant Andreu de Palomar un 11 de maig de 1923. En plena adolescència i sense més normativa que la seva pròpia intuïció, recorria a les proximitats de la ciutat comtal pintant paisatges. Ingressà a l'Acadèmia de Tàrrega i als 17 anys accedí a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi, al 1949, rebent classes de professors il·lustres com Amat, Puig, Remdro, Montaner o la Barta, relacionant-se amb alumnes que triomfaran igual que ell, com Jaume Muixart, Carnes Nadal, Cadena, etc. I es posa per primera vegada la seva obra a la Galeria Comtal de Barcelona el 1947, amb un èxit total, doncs cap obra va tornar al taller fet que el va animar a viatjar a París i després a Suècia, Dinamarca, Bèlgica i Holanda, més endavant a l'Uruguai, Argentina o Brasil. Al llarg de la seva vida exposar a Estocolm, Bruixes, Gante, Brussel·les, París, Grenoble, Viena, Uruguai, Chicago, Canadà, eh, Andorra, Sabadell, Barcelona, Espanya, fins a 40 exposicions. L'any 1956 va pintar els seus primers murals religiosos a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, on treballà durant 5 anys. Segueix la capella del Santuari de la Salut a Girona, l'església parroquial de Sant Jaume de Caraps al Ripollès, Sant Andreu de Casibros el 1964 a la Vall de Cardós, parròquia de Vallbona a Noia, Estaon 1966 al Vall de Cardós també, a Montesclado 1966 a la Vall de Ferrera, a Guinet de Cardós al 1967, a Santa Adrià de Besòs, Llavorsí al Pallars Sobirà, Sant Pere de Llardós al Vall de Cardós i el 1973 el districte de Sant Andreu li atorgà la medalla d'or del districte de Sant Andreu. El 2002 va rebre la medalla d'honor de Barcelona i a banda de la pintura també creà en el món de la poesia i així el 1987 publicà el llibre de poemes Reculls de J. Verdaguer. Finalment, també es va proposar l'atorgament de les Medalles d'Honor de Barcelona per l'any 2013 a Juan José Moro i a Montserrat Cararac. En el cas de Juan José Moro, se li atorgà per la seva iniciativa en pos de les persones amb discapacitat, les seves activitats com a persones que formen part d'un barri o d'un territori i en pos de la seva defensa del teixit associatiu com a clau per la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri. Pel que fa a la Montserrat Cararac, se li atorga la seva iniciativa en pos de totes aquelles persones més necessitades i pel seu treball incansable, discret i constant per les persones del seu poble i de la seva ciutat des de la vessant professional i des del voluntariat. I ara doncs, anem cap a les escoles perquè hem de dir que les escoles mantenen tots els grups de P3 per al curs 2013-2014. Les escoles de la ciutat de Barcelona han mantingut tots els grups de P3 per al pròxim curs, amb un total de 245. Si bé el conjunt de Catalunya se n'han eliminat 73 en el primer curs de parvulari i 128 en el conjunt de l'etapa infantil. Hem de dir que les famílies catalanes podran preinscriure els seus fills en escoles i instituts barcelonins fins aquest divendres, amb una oferta inicial suficient per atendre una previsió de demanda molt similar al curs 2012-2013, segons ha informat el Consorci d'Educació de Barcelona en un comunicat. Posteriorment a aquest procés, el Consorci podrà modificar, modificar el nom dels grups, tenint en compte que les dades de preinscripció i les necessitats d'escolarització, que es faran en relació a l'alumnat admès i amb l'oferta de grups definitivament assignats. La demografia de la població ha evolucionat de forma irregular als districtes i barris i es preveu un descens de la població de cara al curs 2014-2015. En relació a l'oferta de P3 corresponent als nens que van néixer en el 2010, s'ha mantingut la ràtio de 25 alumnes als centres públics i concertats a excepció dels col·legis de Sant Andreu, on s'ha aplicat una ràtio de 26 nens per raons d'escolarització, excepte als centres d'atenció educatiu preferent. També s'ha assignat un grup addicional a l'Escola La Maquinista del Bon Pastor, que oferirà tres grups de P3. A més, es tornen a oferir tots els grups de P3 que van desaparèixer en el curs 2012-2013 per donar una altra oportunitat a la millora de la demanda. L'Institut Príncip de Viena, situat a la Sagrera, augmentarà un grup i oferirà quatre línies a primer d'ESO. El Consorci ha posat en funcionament un nou buscador de centres educatius dirigit a les famílies que inclou tota la informació dels centres de la ciutat www.edubsn.cat, a més de les direccions de la Conselleria d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Barcelona. I ara parlem en plana cultural ja de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que avui us ofereix una nova activitat infantil. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui a les 6 de la tarda i dins del sec del cicle Sac de rondalles de la lletra petita la narració del conte d'Aitana al Mascarat, Llegendes de Terra i Mar. Conte adreçat a una mainada a partir de 3 anys a càrrec de Blai Sanabra. Des de la Serra d'Aitana fins al Pas del Mascarat hi ha un ampli territori ple de llegendes, unes són terra endins i altres per mar enllà, però totes plenes d'aventures, enigmes, amor i humor. Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda, a partir de les 6, a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, doncs podreu trobar aquest conte d'Aitana, El Mascarat, i llegendes de terra i mar. I ara nosaltres el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Una nit la boira va arribar la vall soterrant les muntanyes i esglésies va ser quan de sobte del poble es va adonar que entre ells ja no es podien veure com que el calor es feia insoportable cap pudor podia fer-los nosa, es van traure els vestits. Van eixir sentint-se molt més vius que mai, desitjant trobar-se uns als altres. A tot arreu bramaven crits de llibertat, perquè l'amor omplia l'atmosfera el camí també era la portera que reclamava feta una fera convidant als seus pits es va juntar més personal que volia gaudir de la gran festa com que tots els cotxes eren aparcats piacere in la carretera.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 Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues al final hemos conseguido que haya una asistente social aquí en el barrio, ¿no? No, no, no. estamos en ello. Vale, de pues momento estará ayer día 19, hoy día 20 y mañana día 21. Pero la cosa pinta bien porque mira, ayer solo en dos horas eh, ya estuvieron 32 personas. Bueno, eso quiere decir que hay una necesidad, ¿no? claro, y hoy hay una cola, bueno, pero hoy va por lo mismo, yo creo que más, más. claro, Dos solo que está, ¿eh? Claro, es que lo vamos anunciando desde aquí también... sí, anunciarlo, hay que... Pasamos la asociación pasó con megafonía por la calle, con coche, por todo el barrio, ¿eh? Es, importante que haya una asistencia social para cubrir casos, pues que... Claro, si no casos menos graves, pero para personas que no pueden desplazarse, que, estén, que estén mal y necesitan unos papeles, unas cosas, pues oye, aquí no es lo mismo ir allí a Buen Pastor que ir aquí. Claro. Porque hasta ahora lo que se hacía era ir, a ir al Buen Pastor. Al Buen Pastor, pero oye, que tarde el te hacían ir tres y cuatro veces, ¿eh? Y una mm. persona mayor no puede. No. Evidentemente. Y además, eh, tal y como está el transporte público hoy en día, tampoco no hay facilidades. Tampoco. Y es que es eso, dicen mm. de, la ambulancia, pero la ambulancia, según como sea de grave, te lo cobran o no te lo cobran, pero ahora lo suelen cobrar, ¿eh? Entonces, ¿esta asistencia social es la que había en el Buen Pastor, no? No, esta es una de ellas, que la han puesto aquí estos tres días solo. Entonces, nosotros lo que nos vamos a coger va a ser a esto, la cantidad de visitas que ha recibido en esos tres días. Le vamos a demostrar que si en realidad el barrio sí que necesita una persona aquí. Sí, claro. Claro. Pues, y es esto. Sí, pues te paso con Marta un momento. Eh, Manoli, buenos días. Eh, mira, ayer me dices que en dos horas estuvieron 32 personas. ¿El seguimiento de estas personas, mm. dónde se va a hacer? Eh, el seguimiento este lo hacen ella aquí en el centro cívico. Pero quiero decir que si las personas de ayer necesitan otra serie de visitas y solo tenemos tres días para visitarlo, estas No, no, no. Esto entonces eh, habría que solucionarlo de otra manera, o ir allí o venir ellas aquí. Esto es ah. para comprobar si el barrio necesita. Eh, de verdad una asistenta que venga un día o dos a la semana. Entonces, estos casos que ellos le han expuesto, algunos si son simplemente de información se lo solucionarán y otros si y otros si si es de otro tipo pues lo tendrá que que eh, se tendrá que ir allí o no sé ellos se lo, solucionarán de alguna manera claro porque es importante que sea aquí se traigan algunos casos de, personas pero también hay que decir que hay que hay que hacer un seguimiento no de cómo de cómo van evolucionando estas personas y, sus casos en concreto. claro, claro, ¿qué es eso? Mm, también tenemos ah, bueno, la asistencia social estará hasta mañana a la una del mediodía, ¿no? Hasta mañana hasta a la una, sí. Entonces se tendrá que hablar con el distrito a ver si se... nosotros te hemos quedado que tendremos una, una reunión. Mm. A ver un momento. Sí. Tendrán... No, guárdalo para el jueves. Eso. Tendrán una reunión. Eh, tenemos una reunión ahora pendiente cuando eh, acabemos, bueno, a partir de mañana, será ya la semana que viene, con, con ellas, y entonces, pues, y con el ayuntamiento, y entonces, pues, eh, pondremos nosotros, pondremos todo esto, y vamos ya por todas nosotros. Muy bien. También tenemos un, un caso que es el nou plan de formación para el comerç, para el comercio, ¿no? Perdón, ¿qué dicho? El nuevo plan de formación para el comercio que se está... Sí, hay cursos y hay unas cosas. Ya los mandamos por, correo a todos los, establecimientos que son socios y tienen correo. ¿Y esto cuándo se va a poner en marcha? Pues esto se pondrá en marcha ahora en abril. Hay uno que ya se ha puesto en marcha y se acabado porque son, no sé si eran 20 horas o lo que consta el curso y entonces pues ya ha pasado, pero ahora se pondrán nuevos cursos en marcha y pero creo que será a partir de abril. Vale, con lo cual pues los comerciantes que quieran hacer esos cursos pues tendrán la posibilidad. Sí, no, eh, no obstante ellos ya han mandado los que quieren participar en ese curso, pues ya han mandado el correo apuntándose, sacándose la matrícula y tal. muy bien. Y también tenemos que decir una cosa, que es que ayer hubo una concentración delante del ayuntamiento por parte de los de Rock and ah, Trini. Sí, Rock and Trini, porque es que le, em, me parece que em, hicieron una fiesta y, la, la, vino la Guardia Urbana y tuvieron unos problemas y le cerró le cerró por unos días el, el local. Y ellos pues fueron allí a manifestarse, claro. Sí, de hecho fue ayer ah, sobre las 6 de la tarde y, había bastante gente joven ahí delante de la ayuntamiento. Claro, sí, me parece muy bien, oye. Y eso cerraron no sé cuántos días y claro, ellos no están de acuerdo y además una multa que le han puesto también. Pues si hay alguna cosa más importante que podamos decir. Pues de momento es eso, hacer publicidad de esto hasta mañana y de momento pues mira, el, alcalde tiene que venir ahora en abril. Dijo que seguramente nos traerían buenas noticias. No sabemos nada y esperemos a ver. esperemos porque ahora, al menos el señor Vives ya ha visto cómo está el tema de la prisión, ¿no? Sí, el señor. incluso entró en casa, <laughs> en, una casa de estas de que están ocupadas de la prisión. Entró dentro y todo. Ya, ya, ya vio cómo vive y cómo están. Que hay 40 en cada en cada 40 personas, bueno, 40 no es un decir, pero que hay un mm. montón de personas en cada casa. Y ahora también esta semana se ha puesto en marcha lo del tema del carril BAO. Sí, que ahora pusieron para dos, para tres personas, coches para tres personas, bueno, autobuses, y ahora por pues la embajada dos, porque claro, veían que no, no lo utilizaba casi nadie. Claro, pero es que a nosotros esto también nos afecta porque el, mm, si, solo solo dejan pasar a, dos personas en cada vehículo, eso quiere decir que por aquí en medio de la Trinidad ya estos camiones ya no van a pasar, ¿no? No, los camiones no pasan ya. Pasan por eh, el nuevo circuito esto que han hecho por, por debajo de los pisos estos verdes, debajo del puente que hay una, han hecho una salida por debajo de donde está la, la gasolinera, ¿he visto? y va a salir a la meridiana. Los camiones y todo. Y ahora cuando hagan, cierre en la carretera de Rivas, que ya no se podrá salir a la meridiana desde la carretera de Rivas, la carretera de Rivas solamente para entrar al barrio. Y entonces ahí habrá un pequeño muro que no se podrá salir los coches hacia la meridiana. Y eso pues mejor aún. Pues sí. Evitará que pase por aquí coches que que vayan fuera hacia Gerona o camiones o lo que sea, que alguno de vez en cuando se escapaba y venía por aquí, pero ahora ya cuando hagan esto pondrán el ascensor, que eso ya está aprobado. El ascensor hará unas escaleras también al lado del ascensor, hará la acera esta, este trozo de la meridiana donde va el ascensor más, más amplio. y, esto, y, luego en el segundo turno harán desde donde está la carretera, donde Meridiana Carretera de Rivas, hacia la Plaza Andrea Bello. ¿Y esto hay alguna previsión de fechas o no? Pues la otra sí, la otra me parece que está antes del verano, lo harán, empezarán a hacerlo, porque de esto ya eran dos millones y algo de euros y eso ya estaba aprobado. Pero lo otro no, lo otro es más dinero, son unos cuatro millones y algo de euros, y eso de momento no hay fecha. sabe la, la, la calle esta, no me acuerdo cómo se llama, la del Medina, donde pasa el 40, esa calle continuará recto, cruzará la Meridiana a la Trinidad Nueva o giraremos para Barcelona o para Gerona, ¿sabes? Y esa sería la salida del barrio a, a la Meridiana. Porque ahora lo que, lo que es el paso de la Trinidad Bella, eh, dentro del NUS de la Trinidad, se están haciendo unas obras, ¿no? Aquí en, en la calle aquí en, la Plaza Andreo Belló. Sí. Sí, es que está mm, poniendo, no sé si es hidroeléctrica o gas, me parece que es eh, Endesa. Endesa. Lo que pasa es que luego van por la carretera de arriba a ponerlo también. Lo que pasa es que como ahora vendrán las fiestas, han empezado por ahí primero para tenerlo acabado. Claro. Para, poder utilizar la plaza para... para tener acabado cuando empiece la fiesta del barrio. De acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias, Manoli, por... Adiós, Vinga, adiós, Molt bé, doncs aquesta era la informació que ens donava la nostra companya Manoli, com sempre, atenta a tot el que passa al barri de la Trinitat Vella.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 Molt bon dia. Bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns com està el tema aquest del programa Socials perquè sembla que us han donat com, com uns, uns, dia, uns anys més, no? O uns mesos més. Sí, va veure. Mm, L'Ajuntament ho ven d'aquesta manera. Real, el, realment el que passa és que els diners que hi havia pels plans socials, en uh -huh. comptes de gastar-los tots aquest any, que és quan s'hauria d'acabar, uh -huh. doncs eh, reparteixen és dir, no és que augmentin la quantitat de diners, sinó mm. que el, el reparteixen entre aquest any i l'any vinent, a un 60 i un 40%. Mm. Aquest any feran un 60% i l'any vinent feran un 40%. És una manera d'allargar més el tema de, mm, mm. del, mm. dels plans socials, però no d'augmentar-los, vull dir, perquè mm. això ja s'haurien d'haver fet, uh-huh. s'haurien uh -huh. bueno, d'estar acabant de fer. Uh -huh. El que passa és que com el, tot el tema de les reformes urbanístiques no es fa res, que també és una altra part del pla de barris, doncs s'intenta allargar tot el que, tot el que es pot. O sigui, que no, no és que s'inverteixi més, sinó que s'ha partit en, en dos anys. Sí, es reparteix. Diguem, el que quedava eh, es reparteix. I, clar, llavors mm, s'ha d'anar prioritzant el que vols i el que no és tan prioritari, doncs ho has de deixar de costat i, i ja no ho farà. uh -huh. Aquestes coses quedaran sense fer algunes coses. I aquests diners a què es destinaran? Com? A, que, a què es destinaran aquests diners? A veure, és que ja, mira, el, el pla de barris uh -huh. Hmm. té dues vessants, la, la, la part social i la part urbanística, uh -huh. que haurien d'anar lligades, perquè, a, a veure, mm, quan, uh hmm. -huh. quan es reforma una part, doncs si vas lligada amb actuacions socials, va molt bé perquè transformes només, no només una, una part urbanística, sinó també una, una manera de, de veure les coses i de i més el que s'està fent, vull dir, eh, és un, és un canvi que ha d'anar junt. Uh -huh. Eh, les reformes urbanístiques, desgraciadament, no, no, no van juntes amb la, amb uh -huh. la reforma, amb, amb tot el pla social. Uh ah. -huh. eh, és una manera de desaprofitar els diners, vull dir doncs. que... Uh -huh i els plans socials no són tan efectius, vull dir, que no, no, no, no arriben o, o on haurien d'arribar si es fes a la vegada que els plans urbanístics, ja tenim la reforma del centre cívic, uh -huh. el, el casal de la gent gran, uh -huh. arreglar els carrers o rius, flics, Estadella, Llinars, i també la plaça Sant Joan i algunes zones interiors d'una part del barri que és la que s'havia quedat una mica enrederida uh -huh. respecte a les altres, perquè les altres ja s'han anat reformant amb els anys Mm. i aquesta part quedava enrederida. Llavors això l'Ajuntament ho va presentar al Pla de Barris i ho va aprovar la Generalitat. Uh mm-hmm. -huh. Clar, ara la Generalitat, bueno, ara, ja el 2011, el, la Generalitat va dir als ajuntaments, els va enviar una carta dient que no fessin plans urbanístics perquè no els donaria ni un duro. Llavors, clar, els ajuntaments ara es troben que no saben què fer. Vull dir, mm. nosaltres ens tenen... Eh, L'any passat ja s'havien d'haver fet el centre cívic i el carrer Rius, i no es van fer, es van entretenir en temes de dir, bueno, ara anem a fer un altre planejament, unes, uns altres plànols, i vam estar tot l'any passat en, en la, la història aquesta, com diuen en castellà, variando la perdiz. I aquest any sembla que els passarà el mateix. L'Ajuntament diu que ho farà tant si la Generalitat dona diners com si no en dona. Clar, però quan? Al desembre, que ja entrarem en els pressupostos de l'any de l'any 14, vull dir que tenim tota la pinta de que les reformes urbanístiques no vagin eh, juntes amb, amb els plans socials. No, no, no. Clar, no perquè si es, deixa, juntes, no? si es deixa pel 2014, això ja vol dir que es deixa per una, per una altra etapa, no? Per Clar, és dir, això es va, es va allargant i una cosa no té res a veure amb l'altra. És dir, a veure, la gràcia del pla de barris, que sí. quan ho va fer la Generalitat, eh, bueno, ja no sé, però no recordo quin primer pla de barris va haver, però, uh -huh. bueno, no sé, el, el tripartit o el Maragall, o el... Uh -huh. sembla que va ser amb el govern del Maragall. Doncs el, la idea era que era el, de, de, de donar, aportar, aportar uh, una manera de redistribuir la riquesa als barris més desfavorits, és a dir, als barris més desfavorits doncs, si li afegia un plus perquè poguessin pal·liar les desigualtats que hi ha entre uns barris i uns altres, a tota Catalunya. Mm. Bueno, si mirem el districte, només cal veure les desigualtats socials que hi ha a, a Barcelona. És a dir, la renda familiar de la Trinitat Vella, del Bon Pastor o del Barro de Viver no té res a veure, no té res a veure amb la renda familiar de Pedralbes, per exemple. Mm. És a dir, no sé, nosaltres estem a un 50 i pico Mm, per sota de la mitja, la Trinitat Vella està al 63 i el valor de Viver és del 38. Clar, aquests barris sí que els fa falta un pla de barris, vull dir, un plus per, per, per pal·liar aquestes desigualtats. Uh ah. -huh. No posar-ho és crear, aprofundir més aquestes desigualtats. I, a més a més, en un moment com el que estem vivint, en què estem patint retallades i la gent, eh, en comptes de pal·liar les, les desigualtats, doncs això es ve a afegir a totes les retallades que s'ha de pagar per temes sanitaris, eh, que no tens tants serveis a les escoles públiques, i això és un... Uh mhm. -huh. Bé, és, és, és, és, anem cap al darrere, és a dir, uh mhm. -huh. anem a una societat amb moltes més desigualtats, i clar, nosaltres, un pastor o baró de Viver, i també la Trinitat Vella, això ho viurem d'una manera molt més dura que altres llocs, sí. Uh mhm. -huh. Perquè segons el que ens han informat, tots aquests mm, plans que hi ha del centre cívic, del centre esportiu, tot això està gestionat per la, una fundació privada que es diu Desenvolupament Comunitari. No, no, el, la fundació aquesta només porta el, el, el, tota la qüestió social, que és la que s'està fent. Uh -huh. la, la que no s'està fent són les, diguem, les obres, el que, que, tot és, el que nosaltres diem totxo, el totxo, uh -huh. no s'està fent, no s'estan arreglant carrers, no s'està ampliant el centre cívic, uh no s'està millorant el casal de la gent gran. Mm. Això no s'està fent. Vull dir que, mm, clar, mm-hmm. és una llàstima que no es faci a la vegada. Per exemple, hi ha un pla d'acompanyament al tema de la, de la remodelació de les cases barates. Bé, mm. i això es, plaga, es paga amb, el, amb els plans socials. Mm. Però en comptes de donar-se pressa per, per, per fer la tercera fase, doncs, eh, això, la tercera fase no entra dins del, del pla de barris, però és un exemple més. Mm. Doncs l'enredereixen un any i pico i quan la posen en marxa, en comptes de fer tres edificis, només en fan dos. Mm. Doncs aquest pla d'acompanyament i a tota la gent que estan pagant perd sentit. No, no és que no tingui sentit, sí que en té, però en mm. té més, més, més poc, molt, mm. molt poc. És una forma de no aprofitar els recursos que tenim. És un, és, Sí. No es podem permetre despilfarrar dels recursos i ara que els tenim doncs, hauria d'anar acompanyat una cosa amb l'altra. Uh mm-hmm. -huh. I, me, i, I menys ara, no? No podem... Clar, això ja de, de, no, es mm. poden, no, no es poden despilfarrar les, les coses, és dir, no fer coses vol dir eh, que, bueno, no sé, no aprofitar el que tenim, no aprofitar el que tenim. És una llàstima, és una llàstima per dir-ho d'una manera suau i, -huh. Mm. Sí. <laughs> Doncs sí. <laughs> Estic molt tràgic avui. <laughs> Home, també ens ha arribat una informació que, fa, que ens parla de, de neteja, que és que aquest dissabte li va tocar el torn als barris de Bon Pastor i de Baró i B. El tema dels dissabtes fem el barri a, a fons, no? La, sí, la neteja del barri. Sí. Això és una altra cosa que hauríem de discutir millor amb el districte, sí. Mm. perquè no tenim massa clar, perquè, a veure, està bé que facis un dia de... fer dissabte, no? El que, sí. que fem a casa, fer dissabte. Però que el que és molt important, molt important, molt important, és el dia a dia. El dia a dia per nosaltres és molt important. Fer dissabte ja va bé, si és una mesa a més. El que no pot ser és que fem dissabte un dia, es veig un desplegament i els altres dies, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, no passi ningú, com està passant en algunes zones del barri. Això no pot ser, és dir, va bé fer dissabte i és un mhm. plus mm genial, estem totalment d'acord, però sense oblidar que cada dia s'ha de fer el, el que toca. Doncs sí. <laughs> no pots deixar-ho sí, tot sí. pel dissabte. No, no, sí, no, no, no, cada dia s'ha d'anar treballant. És així, sí, sí. A més, també ens ha arribat la informació de que s'ha posat en marxa una nova web per revitalitzar el polígon industrial. Sí, sí, està, està molt bé. Això és una, francament, és una eina que, que pot anar molt bé per les empreses. Uh -huh. mm, s'està desenvolupant, encara no està del tot, però déu-n'hi-do, déu nhi do molt... Això pensem que pot servir perquè per reanimar més el polígon industrial, com una cosa més per, per reactivar-lo. Almenys acabem amb una cosa positiva. <laughs> no? Sí, no, sí, sí, hi ha coses positives. El problema és que de vegades no van acompanyades d'unes altres i es perd, es perd efectivitat. Mm. Entens? Es perd efectivitat. Mm -hmm. I a més hem de dir que aquest cap de setmana s'ha celebrat el Bon Viver d'Art que sí. hi ha hagut molta participació dels veïns eh, durant sí, tot el sí, cap sí, de sí. setmana i que s'han pogut doncs, això, veure art i, i participar-hi, no? Molt bé, molt bé, sí, sí. I pel, sí, sí. pel proper, el, consell, el proper Consell de Barri per quan es, és previst? No ho sabem, no ho sabem perquè va quedar una mica penjat l'última vegada uh -huh. que sí. volíem parlar més de temes de cases barates i dels tres blocs que s'havien de fer i mm. només, mm. de moment només se'n fan dos i, i va quedar una mica sí. penjat i llavors hi ha el mm. compromís de que en convoquin un però no sabem exactament el regidor quan ho farà. Vaja. Bueno, doncs almenys a veure si entre tots podem ajudar una mica que es vagin fent coses eh, aquí a, al barri del Bon, del bon Pastor. I sí, sí, sí, sí, nosaltres estem eh, disposats a, a posar tota de la nostra part perquè les coses tirin endavant. Vull dir que, uh mhm. -huh. que el, diguem, la, <laughs> l'horitzó no sigui gaire halagüenyo, que diríem en castellà, doncs, va veure, nosaltres sabem el que volem, hi ha coses aprovades i les farem complir, està clar. Uh mhm. -huh. O mhm. amb més efectivitat o sense tant efectivitat, però estem perquè es facin, clar, no, no, no, no deixarem passar, no? És, és, és el que toca, sí, sí. Sí, sí, nosaltres és el que toca, som veïns. Sí. Clar. <laughs> clar. Molt bé, doncs Josep Maria, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i ja saps que nosaltres estem aquí atents a tot el que passa al barri del Bon Pastor i de Baró d'Iber per veure què és el que podem informar als nostres oients de tot el que passi doncs, per aquest barri. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Doncs... Gràcies a vosaltres. Vinga. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, fem una pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè ja entrem en plana cultural, per tant, no us moveu i agafeu paper i llapis perquè valdrà la pena que apunteu algunes coses.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us hem anat anunciant aquests dies, la Nau Ipanov torna a posar en marxa guerrilla tàctiques per la microcultura i perquè ens en parli doncs tenim el seu responsable, en David Marín. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, realitzarà aquest divendres, oi? Sí, aquest divendres, com sempre, de 10 a 2, fem aquestes sessions de, de guerrilles on intentem doncs, compartir amb altres gestors eh, aquesta estona com de teràpia de grup no? i compartir uh mm. -huh. projectes i experiències i de més. Perquè cada mes es fa alguna, no? Sí, la idea és fer cada últim divendres de mes, que com uh -huh. aquest, eh, aquest mes, eh, diguéssim, hi ha les vacances, doncs hem avançat una setmana, uh -huh. però la idea sempre és que l'últim divendres de mes es fa aquestes sessions de la guerrilla. Uh -huh. A més, eh, s'ha establert un nou calendari, s'han adaptat, adaptat els preus... Tot sí, això. sí, sí l'any passat, diguéssim, vam començar la Casa Gran, no? era eh, una quota d'inscripció més alta que incluïa incluïa el dinar i incluïa diguéssim, altres eh, coses a l'esmorzar i tot. Uh mhm. -huh. I una mica la petició també, i escoltant el que els participants ens deien, vam decidir doncs, fer un nou sistema, que era el que diem el Carmanyola Networking, uh -huh. que és eh, mantenir aquesta estona de dinar, perquè pensem que és, que és important i que és necessària per acabar de compartir l'experiència, uh -huh. però donar la possibilitat que si vols doncs, eh, la quota tu pagues només 10 euros d'inscripció, que t'inclou això sí, l'esmorzar i l'assistència, i després tu et portes la teva carmanyola o el teu dinar i comparteixes el dinar sense haver de fer cap mena de despesa més. No? Uh -huh. I com està anant la participació de la guerrilla aquests mesos. Doncs molt bé, la veritat és que les dues que hem fet ja han funcionat molt bé, inclús alguna vam tenir que tancar, diguéssim, ja amb, amb un nombre d'inscrits més alt del que esperàvem, normalment són, són grups de 20 persones, però la, la passada, per exemple, que era un tema de models de gestió, vam, vam omplir fins a 25 perquè hi havia molta demanda i vam pensar que no, que es podia omplir. O sigui que bé, contents amb aquestes experiències. Hi ha temes que són plan més, temes que menys, però per ara anem funcionant bastant bé. I aquest divendres es parlarà dels CO, un posicionament de treball en xarxa. Sí, per nosaltres en el món cultural sobretot és molt important el tema de, del co, no? del compartir, el col·laborar, de la mm. corresponsabilitat de, dels projectes i un tema doncs, una mica és això, no? és el presentar diferents experiències eh, de, de, de, de col·laboracions entre projectes Vull dir, la, guerrilla no, no és tant una sessió d'una una xerrada o un expert que ve a explicar, Uh -huh. com una, un compartir experiència, no? Vull dir, que ve, és, ve, un, ve una persona i explica el seu projecte sense cap mena de classe magistral, sinó només explicant la seva experiència, de forma que es genera com aquest debat on les altres doncs, també intenten acabar aplicant segons quines coses en els seus projectes. Per tant, el que es vol és facilitar el diàleg entre les persones que hi assisteixen. Correcte, sí, sí. El que, el que es, es fa molt és intentar eh, eh, motivar el, el debat no?, entre la gent. Uh -huh. I encara queda alguna plaça per, per poder anar? Sí, sí, sí, perquè divendres encara hi ha algunes places. Sí. Ah, molt bé. Perquè el màxim són 20 persones. 20 persones, sí, més o menys. Uh -huh. Molt bé. Doncs, d'acord, doncs eh, intentarem des d'aquí fer tota la promoció possible perquè aquest divendres doncs, aquesta nova sessió de guerrilla doncs, tingui el seu èxit. Molt bé, doncs Ja sabeu que si no podeu assistir personalment el podeu seguir al Twitter amb el hashtag eh, guerrilla i allà uh -huh. podeu continuar sabent tot el que passa. Ah, mira, doncs una nova facilitat per poder informar els nostres oients. Correcte. <laughs> D'acord. Doncs, David, moltíssimes gràcies i esperem doncs, que això el divendres funcioni d'allò més bé. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer i fugir de tot. Vinga, gràcies. Bon Adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, farem una nova pausa i tornem.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 Fins diumenge podreu gaudir, de gaudir d'una exposició, un taller de consum responsable i una projecció d'audiovisuals. També es faran les primeres jornades Paisatges Culturals de l'Aigua al Pla de Barcelona. Què és el que s'està fent aquests dies? Doncs una exposició, una exposició que porta per nom el Rec Comtal a la Trinitat Vella. Doncs hem de dir que, parlant de la sèquia que va néixer a Montcada a l'època medieval i que portava l'aigua a Barcelona per regar l'horta del Pla de Barcelona, aquesta sèquia va formar part del barri de la Trinitat Vella i de la seva gent fins ben entrada a la dècada dels 80. Aquesta exposició va a càrrec de l'associació Comissió per la Recerca i la Divulgació de la Memòria de la Trinitat Vella i s'està duent també a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, al carrer Galícia número 16 eh, diem el que aquesta exposició la podeu gaudir dimarts, dimecres, dijous i dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i a la tarda dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 4 de la tarda a 2 quarts de 9 de la nit i encara podem continuar explicant doncs, d'altres doncs, activitats que també es realitzaran en aquesta Setmana de l'Aigua. La projecció d'audiovisuals demà dijous a les 18 hores per una nova cultura de l'aigua, basada en els principis fonamentals de conservació, eficiència i equitat. L'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions i cal utilitzar-la gestionant la demanda de manera eficient. Doncs sí, hem de dir que aquesta projecció audiovisual anirà a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua, que pertany a la Generalitat des de l'any 2006. I ara també volem parlar d'altres activitats relacionades amb, amb, amb l'aigua, com és la connexió entre Font Santa i la Trinitat. La perforació del túnel que connectarà les distribuïdores de Font Santa i a la Trinitat. També l'Agència Catalana d'Aigua de la Generalitat de Catalunya. També hem de dir que aquesta connexió entre Santa i la Trinitat és una de les activitats que es realitzen al Centre Cívic de la Trinitat Vella, que es troba al carrer Foradada número 36. Per més informació, doncs, el que podeu fer és trucar al mateix centre cívic de la Trinitat Vella al telèfon que és el 933457016. I continuem parlant d'aquesta setmana de l'aigua perquè el divendres, el dissabte i el diumenge és quan es realitzaran doncs, les principals activitats. La, les primeres jornades Paisatges Culturals de l'Aigua del Pla de Barcelona. La, la preparació i difusió del patrimoni de l'aigua ha estat una tasca que molts agents culturals i socials arreu del Pla de Catalunya realitzen des de fa temps. Aquestes jornades es plantegen com un punt de trobada de totes aquelles entitats i persones que interactuen amb els elements del patrimoni hidràulic perquè segueixi viu, com un tret identitari més de cada barri, poble o territori o com un gelat indissoluble del territori on apareix. Molt bé, doncs es tracta de participar en aquestes primeres jornades paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona que hem de dir que es realitza al Centre Cívic de la Trinitat Vella. I un dels objectius doncs, és assolir una visió antropològica del llegat històric de l'aigua, amb la identificació dels elements, l'anàlisi de l'experiència feta al seu voltant i així perfeccionar les eines a l'hora de sensibilitzar la població metropolitana de la importància de conservar la cultura tradicional de l'aigua dins del territori actual. Doncs, tal com us dèiem, aquestes primeres jornades de paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona es realitzaran aquest divendres al Centre Cívic de la Trinitat Vella començant a les 18.30 a la inauguració a càrrec del regidor del nostre districte, Raimon Blasi. A les 19 hores una conferència, als paisatges culturals de l'aigua, Carles Job, arquitecte i professor de la UPC, i a les 19.30 la presentació del projecte audiovisual Memòria de l'aigua, a càrrec d'Ignasi Manguer, historiador i coordinador dels projectes de la Fundació Assut. I a les 20 hores el torn de la paraula. Molt bé, doncs eh, ja ho sabeu, no us perdeu aquestes primeres jornades de paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona que es realitzaran divendres, dissabte i diumenge. Doncs una bona oportunitat per conèixer també la Casa de les Aigües, una de les, una de les activitats que realitzen aquí al, al barri de la Trinitat. Més coses a comentar-vos, ens n'anem ara, ja deixem la Trinitat enrere, ens n'anem cap al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Àngels i Dimonis. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre número 24, us ofereix fins al proper 28 de març l'exposició d'Eduardo Soriano Huet, Àngels i Dimonis.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 I ara ens n'anem cap al centre cívic de Naves perquè eh, precisament aquest di, dijous de la setmana que ve, encara hi queden uns dies, el, es projectarà la pel·lícula Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. El Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix el proper dijous 28 de març a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Molt bé. I també el Centre Cívic de Navas us ofereix una il·lustració fantàstica. El Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix fins al 29 de març una il·lustració fantàstica. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donar les gràcies al Ricardo Malabé i també a la Marta Santa. Ens retrobem eh, demà a la mateixa hora i també informar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 933456454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba rtb-migfm.com D'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, així que que passeu una molt bona tarda. Adéu!